nizere ko mumeze neza umuherereye hose ndabaye ikaze rero mu kiganiro gira uco ushikirije cuno munsi nkabibutsa ko ikiganiro gira uco ni ikiganiro kiba akaryo kugira ngo mugire icyo mushikirije ku makuru aba yaraciye ngaho kuri ino radiyo isanganiro mubyumve neza ni amakuru gusa yaciye ngaha kuri radiyo isanganiro muza twakura mugire icyo muyashikirijeko aha nuko rero imbere yuko ndababwira akanimero ndabibutse amwe mu makuru twabashikirije ngaha kuri radiyo isanganiro muri ino ndwi turiko turasozera Nukure utuhere uno munsi mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatanguje kuno wa gatanu umwiherero w'iminsi ibiri ku bakozi bakuru bakuru ba leta bagenwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu uwo mwiherero ukaba uri kurabera hariya kuri stade Ngoma mu ntara ya gitegani ni ku mugwa mukuru wa politiki naho ku munsi w'ejo wa gata wa kane haruguru icese ku banki y'iterambere ry'abakenyezi mu ntara ya Gitega muri ivyo bikorwa ndabahariye Marisa Rome umuyobozi mukuru w'iyo banki yamenyesheje ko mugambi wayo ari gufasha mu mugo ari gufata mugongo imigambi yatunganijwe n'abakenyezi kugira ngo nabo bashobore kuyitunganya umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yuguruye Chelsea yo banki yamenyesheje ko yuguruwe mu ntumbero ya leta yuguha akaryo abakenyezi nabo kugira bashore kwitunganiriza imigambi aha muravyumvishije naho inama shikiranganje yakoranye muri nondwi ko yafashe yemeje integuro yo kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara mu bakozi ba leta imiliyaridi zirenga cumi na zibiri z'amafaranga y'amarundi akaba arizo zizokoreshwa kugira uwo mugambi ushyirwe mu ngiro urunani rw'amasendika kosesona rurashimishwa niyo ngingo ya leta kubijanye n'ubusumbasumbane bw'imishahara mu kiganiro yabamenyesha makuru kuno wa gatano Victor Ndabami arongo urwo runani asaba ikiringo co gushira mu mungiro ngingo ko coba kongere kocho coba gitongo guko gisanzwe ari kirekire kire naho hari ku munsi wa kangahe hari hirya yejo aho rero abunguruza abantu bakoresheje amakinga amamoto amatukutuku bakorera mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura ngo bashobora gukorera inyuma y'ico gisagara badasabwe igipapuro kibaha uburenganzira cyo bita autorisation de déviation de l'itinéraire mu gifaransa ivyo rero vyashikirijwe n'urongo igipolisi kijeje uruja n'uruza mu nama yagiranye ku munsi wa gatatu naba nabajeje umutekano abajeje intwaro muri commune Ntango hamwe n'abakorera nabegwa n'ingingo iyo nyene yuko ubuzabo banyonga ivyo vyuma gushika mu bibanza bimwe bimwe ku ruhande rwabo bakaba barerekanye amakenga bafise kubijanye niyo ngingo ariko rero mu ishiramwe Parsem gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo ribona ko iyo ngingo izozana ibibazo gusumba inyishu yarije gutora mu kiganiro y'abamenyesha makuru ejo ku munsi wa kane Faustin Ndikumana arongoye iryo shiramwe rya Parsem abona ahubwo ko umutekano mw'ibarabara wogarukanwa nuko abantu bigishijwe amategeko agenga uruja n'uruza mw'ibarabara nk'ibijanye n'umuvu umuvuduko aho nyene Faustin yasavye ko n'amabarabara yosubirwamo kubwiwe rero ngo igihugu cy’u Burundi ngo gisanzwe gifise amikoro make mu bijanye n'ubutunzi ngo ngingo y'ukubuza abo banyonga ivyo vyuma ntihari bwagire kwishirwa mu ngiro aha mwavyumvishije uno munsi eh, eh, nuko eh, Eh, mu namashikiranganje kandi nako ku munsi weje mwarumbishije yuko hafashe ingingo twabashikirije amakuru avuga yuko abana bashika ibihumbi ndwi barasegerereza mu mabarabara atandukanye mu ntara icenda zigizwe Burundi aho rero ngo muri bo ibice 90 kwijana arabahungu mu gihe ibice 10 kwijana ari abigeme nukure mu bushikiranganje bujeje gushigikirana bakaba baramenyesheje ko bagiye gushira imiliyaridi zishika 200 kugira ngo uwo mugambi gukura abana mu ibarabara ushobore gushigwa mu ngiro ikindi rero nuko mwishiramu giriyuja ngo gitaho gukingira abana bo mu ibarabara rirashimishwa n'umugambi wa leta wo gukura abana mu ibarabara waraye wemejwe n'ubushikiranganje bujeje byo urongo uwo mugambi abasaba kandi ko leta yo Nyarusa kugira ngo uwo mugambi ushigwe mu ngiro byihuta Iyindi nkuru naho yabaye uno munsi ni uburongo ishyirahamwe rijeje kurwanya ibiturire uh, Oricom Gabriel Rufyiri yatahutse mu Burundi inyuma y'ikiringo kitari gito yaramaze ari mu makungu ivyo yasavye rero nuko ngo aje kubandanya urugamba yiyemeje guhugwanya bagi biturire nga mu Burundi akavuga ko kandi ngo kubanegura leta ngo atari bibi ngo guko ngo mu vyo biyemeje ngo ariho no kugenda baravuga ibitagenda neza muri leta aha amakuru yo twabashikirije ni menshi cyane nawe rero ushobora kuba ufise ayandi wumvishije canke kurana kubgiye mu ncamake kaze ugire icyo ushikirije nkabamenyesha ko abaza kwakura muza kwakura mushikiriza ivyiyumviro vyanyu mu rupfasoni atagutyoza aba canke bariya abaduhamagara muza kuduhamagara kubakoresha muhora wa Econet ni mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo na 83 amajana gatatu iyo nimero nyene ni nawe turiko turakoresha kuri bwa buhinga bwa none bwa WhatsApp nk'abari mu makungu canke abantu bafise utumega muce muduhamagara hariya mu kanya nje ndababwira aho turiko turakorana mu buhinga bw'ivyuma cafasha kwakira amatelefone yanyu nuko rero kuhakoresha muhora wa sangwa ikaze rero mu kiganiro cy'uno munsi cagira icushikirije kigiye kuremeshwa na jewe Jean Marie Vianney Ndakumana ni mu gihe hariya mu buhinga bw'ivyuma engineer Albert Wayo ni wagiye kufasha kwakira amatelefone yanyu kugira ngo mushikirize ivyumviro vyanyu makuru twabashikirije aho rero engineer azambwiye ko umunywanyi wa mbere azamaze gushika ku murongo ndakwakiriye munywanyi Oui alors Alo alo ni sawa Sawa Eh nizere komeze neza Yego tumeze neza Aha ninda twakuye kuri ibi bijyanye no kubuza ibintu by'ingendesha zimwe zimwe kugira ngo ntibagike mu gisagara cya bujumbura mhm. rero ndavuga ko ibyangingo mu bisanzwe ni ingingo nziza mm. mu ruhande rumwe mhm. mu rundi ruhande yari ikwiye kugira izindi ngingo Mhm. uvuze mu ruhande rumwe ushaka kuvuga iki neza na neza aserume uvuze ngo mu ruhande rumwe ushaka kuvuga oh, iki mu ruhande rumwe nziza kuko ni ingingo yafashe kugira ngo gisagara kigire ishusho nziza ngo mhm. mu rundi ruhande nako ndiko ndavuga ko hari agahaze mm. uko hariho ubwo rujya n'urubuza baba ariko barakora baba ariko barakora barakoramo icyo gisagara mm. bo hariho ubuzima butandukanye baba bariko bararonda kugira ngo mu buzima bwabo bigende neza mm. nicyo gituma mvuze mu mpande zibiri mm-hmm. rero nariko ndavuga ati mu ruhande kugira ngo igisagara kigende neza mm. boraba na cyane cyane ku iryo batanze ahandi hantu bashobora kugira ngo bashobora kuronderera ubuzima mhm. mbo icyo navuga nk'umwene gihugu nasaba ko umukirangange yoraba akabongera nk'ikiringo gitonya kugira ngo bisuganye kuko ni umubyeyi ni muri leta mubyeyi ni muri leta nkozi kuko urumva twandanya dukora kandi n'abageni baba bari barakora mm. bakaraba ko bomera nk'abegereza isango imbere hama bakamera nk'abisuganya gatonya hama bakaronderera ahandi hantu bashobora gukorera muri bijya byuma byabo basanzwe bakoresha kugira ngo ubuzima bwabo bubandanye butembera bugenda neza mhm, ariko sinzi ko mvura rya serume umushikiranganje Gervendira ko buca yavuze ko ingingo yafasha ari ntabanduka n'igenekerezo yavuze ko atabyo kongera ikiringo bashe navyumvise cyane mhm. navyumvise mhm. eh, bo jecho nitsinda ngo mvuguruze ico yavuze gusa ndakivuze nk'iciyumviro eh, ndakivuze ngo ngo mvuguruze ico ico ni intererano yani mbonkomene igihugu undi munywanyi yamaze gushika ku murongo ndamwakiye aro aro aro Halo Wi ndakwaye mwiriwe Ni sawa n'amapikipiki n'amakinga mm ni ukuri si byiza kwera nta muntu n'umwe bihumuritse byiza mm-hmm. bo bangira bakaraba icyo bokorera ko kabisa ndabona ko atari heza kuko bizogira ingaruka mbi ku bantu bose haba yaba uwupangishije mm. yaba uwudandaza nk'ibya resitora yaba uwudandaza ikintu cyose aha bica bigenda ari urukwegakwegana mm. nta muntu n'umwe ashobora kugira kuko kijya kibanza batanze ni ahantu hato cyane Mhm. urabye ngaha muri kamesa dushobora gukoreraho taxi vero ntushobora gukoreraho ibya motari uduka muri ruzi muri rirare hejuru mm. ikibanza gito cyane ni umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu gihe ya itangazo ku bijyanye n'irya ngingo barasiguye muri eh. rusange impamvu bafashe irya ngingo none nk'ubunye dufashe nk'aka karere ka nahangwa twarumvise aho bazohera n'aho bazohereza mm. dufashe nk'ababa ngaha ku mugoboka bagenda bikoreye amakinga ku mitwe bace bashika hariya ahantu kuri shatodo cyangwa hariya mu kamenge aba ariyo bayakorera mm. aho nyine bizava biba ibindi biharuro mm. aho bakubwira yuko batubwira yuko atamuntu afise ico cuma azogitahana aho hantu mhm. habucicwe ariko uravuga yuko ivyo byuma biri mu bigwiza amasanganya Fabi eh. yewe kubw'ibyo sindiko ndabona ko isanganya zizopfa zivuyeho mm. ahubwo zizogwira ariko uravuga ko mu biharuro bafise basanze ama ivyo vyuma nyene ari byo bituma amasanganya yiyongera naho nyine urumva n'ikibazo mm-hmm. mm. hari umuntu usanga yiguriye nk'akamoto kiwe adashobora agenda ku mirimo yiwe ya minsi yose adashaka kwirirwa aragorana muri ibyo byo kwidepurasa mhm. ubu usanga ari ingorane ariko warumvishije ko mu ngingo umushyikiranganje yasohoye yavuze ko imoto izoba yemereye guca muri ibyo bibanza ari moto y'igipolisi cyangwa ifise nimero za leta hmm. ndikunda nabakwere nk'abantu baduserukira kwera uraba kurere bakaraba ico bokora bakagura akarere kabisa n'ahandi nta kintu kirimo kabisa mhm, ndagushimiye cyane Fabi ndagushimiye cyane urakoze ntawe namwe murakoze mhm. nakire undi munywanyi yamaze gushika ku murongo aro ntari yazi n'ibirarize abantu bakazana ibintu mhm. bazanye n'amasinga cyangwa abamasinga bahora batwara ibintu mu gatumba b'imizigo akaronka iyo mashini mm. ah, ikindi natuza mm-hmm. nk'ababa akora ibyabo bagenda mu gisagara cya bujumbura ko boronka uburenganzira bwo kugenda n'ipikipiki atari aba bamotari baca amafaranga mm. urumva ko bitandukanye n'abayakoresha ah, ibyo kuguriza abantu Mhm. abantu ariko philippe yarumvishije ko ku bijyanye n'ibyo by'amamoto imoto izoba yemerewe kuja mu bibarabara ifise inimero y'igipolisi cyangwa inimero za leta zonyine mm-hmm. urabona nagomba guterera mu bisanzwe ko n'umushikiranganji yoraba mu byitezwe ko ari abategerezwa koroherezwa eh, bafise uburyo buto mm-hmm. ndagushimire cyane philippe yego murakoze sawa sawa ugire ijoro ryiza ngaho mu ruziba yatwese sawa sawa mutamba Ah, ama icyo nagomba mbaze. Mhm. Kuri ndi ya yafashe. Mhm. Nuko yorabikibere akatubangira. Mhm. Ako agatuma basi afata ingingo Nizima bidakwije. akaraba n'ukuntu vyogenda bigakora mm. mwibarabara bikwije ikindi naco mm-hmm. bana nk'aba mabajaji bajaji ntizishobora kuduga imiduga abatagisizi nco shobora yuko bodoga mu miduga baze nk'abatagisiziro bakorera bazana rengarenga bazikuye aha kuntuze kuri kotero bazitwara mu kamenge hmm. yo tugora gufata ni sawa eh muri bande mutwakuye ah, ni butoyi toma ehe nari nakumvise toma ni nikuba nanje meze nka toma mvuga niyumviye eh ndi butoyi toma iyo mu ruhigi ni sawa toyi eh ni more ni mbeni eh ndahazi kabisa eh, eh mu ntara ya ku mutumba w'ikirungu mm. rero nagomba mvuge cyane cyane hariho amakuru mutigeze kutwibutsa mm Eh, mwabuze ko ari abaventisi mhm. basohotse mu ishengero ariko batakira abaventisi mugabo bahoze mu iryo shengero mm. eh, eh, ibyo nguru mwarazivuze ko cyane mwazivuze ko nabukiye murazisubira rero abo bantu kabisa abantu nyine basohoka mu ishingiro ry'abadivaniste ni abantu bakunda guca bishyira mu bindi bintu bindi usanga atari naho byanditswe mbere usanga umenga nta naho bihurira n'ibyanditswe mm. n'abo bantu twarabumvise kandi ntibyadutangaje ko twebwe tuzi imikorere yabo hamwe na na telefone batanayitunga ngo ni icyaha ngo umuntu ngo aba isi yose mm, ariko toma umuntu wese afite ukwizera kwiwe no kwemera eh, kwiwe umuntu wese afite ukwizera kw'ibyo ntitubibahora mugabo mu ncamake iyo barimo baranyuranya na bibiriya kandi bandanye ushikiriza icyumviro niko kumva yego nk'uko aba twubaha badukurira mm-hmm. bora ukungende bo bodu alo we bandanye upfuka mutama ndiko ndakumva shikiriza icyumviro cyawe mm-hmm. ngo nkuko banyakubahwa badukurira ngo boraba vuga nyine nico niyo mpamvu radio isanganeba ikano kanya mugira ico mushikirije undi munywanyi aro aro Halo. Ni sawa sawa Mutama. Yewe. Mhm, nawe nyina cyagenda. Halo. Halo halo, mwiriwe neza? Mwiriwe. Na mahoro. Mhm, what Mhm. Kumbure ngira ngo Mwandanye muraba ko tu telefone twanyu twinite dukwiye ntimuze murabipa, ku radio ntibabipa telefona Aro eh, aro eh, uh, eh sasa kari yewe eh, Aha ah, nukore kugira uhamagare urabanza ukaraba ko telefone yawe irimo amayinite hanyuma ukagabanya akaradiyo kari impande yawe ufise telefone nawe uzi ko idafise meteri ivuga neza ntutelefone kuko iradiyo biri kwiyumvirizwa n'abantu batandukanye abantu banyakubahwa nyene nk'ubu benshi kino kiganiro eko aracumviriza nawe rero nuko uwo telefone na telefone yumvikana neza kugira ngo ijwi risohoke neza Yego. Labugabanya ko radio urumva ko ndiko ndumva roturu ndi ngaha muri studio. Yego. Eh. Ninde? Era gomba kuvuga. Nibigirimana Joseph Carlos munyabikere ko mbabaze mu madaka. Mhm, mm kaze rero Joseph. Agomba kuvuga bitanye nabo batagisizera. Mhm. barabe yihangane babanze babangire barabe ingene vyogenda kuko leta yifata ingingo yisubirako ngira ngo yabenegihugu mm. abanze barabe bihangane gatoya barabe ingene bizogenda uriko baraba leta hari ingingo zirafata ugasanga nyene ziragiye mu ngiro ugasanga ntibisubiyeko mm, babanze bubahirize eh. kwaza itegeko rya leta ibindi bazobisabe mu nyuma yego byaba byiza mhm, urakoze cyane joseph eh, mubwira ibihe byiza ku isangano eh, namwe mubwira ibihe byiza nganyabikere wungamo uratwumva neza rero twagomba kuvuga ku byerekeye bijya by'abamotari n'amatukutuku mm. ijya ngingo n'ukuri babaza abantu benshi mm-hmm. kuko urabona nk'abariko barakora ibyo bagura mm. kandi abantu benshi bazoca basubira mu buzima busanzwe bamwe basubire ruguru kandi biba bibabaje mm. niko perezida avuga ngo dukore ngo imifuko uronke amahera umunwa uronke ibyo kurya hmm. noneho wumva bariko barabuturaguza bamwe bamwe wumva wa muntu uzoronka ibyo kurya hmm. ariko jonathan barasiguye impamvu ujya ngingo yafashe sinzi ko wabikurikiranye umushikiranganji jerevendera ko buca mu vyajejwe n'umutekano ngo eh. amasanganya ngo yari yagwiriye bivanye kuri bijya vy'ubumanyi amasanganya burya turavye mu gisagara ca bujumbura hmm. mu bintu biteza amasanganya cyane n'ajy'amabisi mm. ahubwo nibarabe ukuntu byogenda ajy'amabisi niyo ateza amasanganya cyane cyane mm, gute ateza amasanganya gute ukuntu ateza amasanganya yego babonye umukiriye ntibaraba n'uri imbere yabo mm. usanga n'uri karagenda n'amaguru bamukatiye ko Mm, ariko mu gipolisi kijya kijeje uruja n'uruza barafise ukuntu baza barandika amasanganya yabaye n'icyatumye waravushye ko basanze ngo ibice byinshi biterwa n'amabajaji hamwe n'amakinga n'amamoto eh. mm. ariko amasanganya burya ntazohagarara ngo kubera ayo matukutuku n'amamotari mm-hmm. ariko uravuga ko ngira ngo azogabanuka bivanye n'uko batazobagishika muri bijya bibanza bavuze yego reka turindire mugabo ntitubyizeye cyane mm. ubwo boza barafata ingingo barabye borohereze twebwe abantu bato bato mm, ariko mugenzi wawe joseph w'inyabikere yaje kuvuga ngo ingingo babanze bayubahirize ngo ibindi baze babisaba mu nyuma yego ntiboca barenga kuri iyo ngingo ntibabanze batenyeye mm. hanyuma babanze barabe uko byogenda nibabona bidobandanya nta ngorane tuzihangana mm, ndagushimiye cyane jonathan yego namwe wenda ndabashimiye mugire n'ijoro ryiza ngaho ibubanza yego mhm. undi munywanyi yamaze gushika ku murongo mwiriwe bandanya ndakumva mukeshimana ndona ashikiriza eh, kuri iyo ngingo y'umushikiranganzi byaniranye n'iby'umutekano by'umubarabara mu gisagara eh, duga ku ijambo ijambo ni rwawe yego hanyuma kubera ko ari ingingo yasanzwe yarafashwe n'umushikiranganzi Alo? bandanya dona ndiko ndakumva bandanya ushikirize icyumviro cyawe aha biboneka ko dona tutabandanije twumvikana kumbure dona uze kugaruka tubacafise imyanya umwanya w'iminota ibiri n'iyindi aro yewe wi mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe mumeze neza namwe aha umunywanyi nidushoboye kubandanya twumvikana ariko undi yamaze gushika ku murongo mwiriwe yewe aro eh, aro aro ni sawa sawa ninda twakuye ego muri bande tugomba gushikiriza sinirindi ni kuri iyi ngingo aya makuru yavuzwe mm, amakuru ya ko twavuze amakuru menshi y'umushikiranganzi yadushikirije mm. ubwo rero turi nk'abarimyi turafise amakenga mm. uvuga umushikiranganzi uvuga n'ayandi nka twebwe turabarimyi b'itomate turabarimyi b'intore turabarimyi b'ibiriganya kubitegurira mhm, nayo ubundi iyo ngingo turumva nka twebwe abashobozi b'itomate abashobozi b'intore turumva yuko bitazaba bitworohera kabisa mhm, kumbure pascal kuko bavuga ati ni muri leta nkozi none leta nkozi yego nibyo kandi bavuga ngo muwa wose uronke icyo ushoboye gufungura none wumva tujya batakibona amazi dufungura gusa mhm. ariko pasika mushikiranganje yavutse ibibanza muzoza murashikamo kumbure izo tomati abazo zikeneye bazoca basanga aho nyine bazibagurira mm. mm. mm. babyumva nibyo ni byiza mugabo turi ko turaraba kuraba n'ingaruka y'abantu bato bato nabo nyine kugira ngo barabe ukuntu bashoboye kubaho kuko n'ubundi bimaze kutugendera uko nkatwiza barimo tuzoca twicara ntituzosubira kurima none wumva tuzorima ngo tubishore eh. mhm. kuko byo tuzoba twarimye byose turimo dukoresheje imitahe y'abandi none mwumva tuzaba tuca tubigenza gute mugabo inama yabigize gute hakaba n'iguru yoba yarateguye nk'ahantu dushoboye kuza turabishorera nk'ino kumbure kumbibe tuzogarukirako bakaza barabiguriraho naho nyine bizotworohera nta kibazo kugira ngo narivise kubyo mwadushikirije byari ibyo murakoze mhm, murakoze namwe mugira ibihe byiza ngaho ku buterere Ego. Mhm. Nakiri undi munywanyi azashitse ku murongo aro? Mm, Ndagwaye mwiriwe. Nakwisanganira. Eh, kabisa inama isumba ingimba. Ego, washitse ni kwisanganiro ninde? Ego niho niho niho washitse ninde twakuye? Ah, Ndo muri komine muhuta. Muhuta akazina kiwe yitwa nde? kandi iyi ngingo yafashe n'ukuri ni nziza gose mhm ariko baraturabira ntuzenya ibibanza bashinze bongere baca baraba n'amabisi nyine baca baduhindura n'ibituro nk'abaje bazananye ahatandukanye mu za interiyeri cyangwa hehe hmm. ego babiri ari nuze ko bize ivyo bintu kujya babonye ko ari byiza baca baraba n'abandi bajya bazananye mu yindi mihinga itandukanye ariko ibituro by'amabisi bisanzwe bizwi ibihome ayaja ruguru ayapakira ngaho mu gisagara cya bujumbura ibituro baparikinga ko nabo bagarukira birazwi turiko turaraba nk'abaje bazanana muri enteri mu ruguru dufate usanga nuzenye nko kuri ibyo biraro bihari usanga nuze n'aho amabisi usanga atandukanye na n'umuhanzi washika avuye mu rumonge cyangwa akava mu makamba bumva azoshika kunuze kuri kuba umuntu azanye akazi gamucamo akabica bigorana kugira ngo umuntu asubire kwiyunguruza afashe urundi rugendo kuko unoze rwose niba muri santire vire mm, ndibaza buhana bihome kuva n'ayo ingingo itari bwafatwe nk'umuntu yurukiye ajya kuri kotebu byagura kuca mu gisagara cya bujumbura ujya mu kinindo ufise umuzigo ariko byari bikwiye kugira ngo batwigire n'icyo kibazo kuko nk'uvuye dufata muri izo nzira zo kuri kote uvuye kuri kotebu ujya nko mu rumonge uzahashyira gutapfa nk'akazi uvuye mu yinga za kirunda eh, ariko n'ubu nyine ko byari bisanzwe biri imodoka urabona ko bazifatira kuri kote bari babururukiriza ubwiye ariya mu rumonge eh, ngira ntiwabona iri barabara ryo kuri peremanasi ryo mu buyenzi urabona ko atamakinga haca n'ubu nta mizigo yahaca iza mu gisagara cya bujumbura aro aro aro ni sawa ni sawa sawa banza ugabanyaho karadiyo kawe gabanya radiyo gabanya iyo radiyo mutamu ndetse eh, sawa rero ubu ni sawa duca twumvikana neza ninde rero twakuye inde watubeshe ngingo ngingo canke ibigingo nabyo ndashima mpama muri bande mutwakuye nitwa claude ngaha muri izo nyabuterere mm, kaze claude ubwira icyo ushikirije kaze umwanya ni rwawe tuga ku ijambo ubwira icyo ushikirije ku makuru twabashikirije muri ntunga kuri radiyo isanganiro ndagaragara nshikirije kuri amakuru ajyanye na bino by'imizanya itajagi n'ikinga n'imoto yego ingingo leta yafashe yo kuyogera ngo ntibajya buka ahantu bemera ibintu kweri ntabwo ntabwo binezereje no kuri wapi mm. ariko muri leta barasiguye impamvu iyo ngingo yafashe ibyangingo uri kuraraba urashobora kubona ku mengo nta nuko bisa nuko bifashe none ajya ajyantu barungitse ubundeho ajya ajya barungitse ubundeho n'amasanganya azoberayo ikindi kintu naco urabye nk'imyaka iheze none iyo myaka aho bapfuye bajya abantu bavuze gusa oya bijyanye ntibaraza baraze kugira ngo bagere bareke bakore mm, ariko warumvishije ko umushikiranganji w'intwaro hagati umutekano n'iterambere rusange ko buca yabakuriye inkoni ku gishitsi yuko ingingo ari ntabanduka itegerezwa gushirwa mu ngiro kuva itariki cumi n'imwe n'ihenze umengazo bari ku munsi wa gatanu w'indwiza Yabaradora babaje basi babongera imisi kugira ngo iyo ngingo banze bayige neza bayinogangure neza mm, kugira ngo basi baze bapfume bagarukira nko basi bareke kujabuka ntahangwa canke muha gusa byonyene ariko bagarukire nko kuri nko kuri ntuze aha kuri metarusa hamwe no kuri kotebu aho gusa mm, ariko yatanze ikiringo cy'indwi zibiri cyo kwitegurira gushyira mu ngiro iyo ngingo ibibanza nabyo uri kuravuga yamaze gutangaza ibibanza ntabanduka amakinga n'amapikipiki n'amabajaje bazokoreramo biganiro birimo ibyegera cyane kuko impamvu iri hmm. kureba nk'umuntu atanze nko aha claude utuyinite duciye tubahirana nababwiye muze muraraba ko utuyinite dukwiye boyifata ko mm. kuko turabona muri kino gihugu abagiye kubaho ni abategetsi ni abantu bizi kuko muri kijya gisagara twari dufite abana biga bagendera ku makinga ubu rero bagiye gutaha tubona ko igihugu kigiye kubamo abagendera mu miduga gusa n'abifite mm, ariko bavuze yuko ijya ngingo uwo mhm, ariko baratanze indwi zibiri kugira ngo mushobore kuyitegurira kuyishyira mu ngiro ariko indwi zibiriweho ah, kugira ngo ntibigoye uturonka uburyo uturungika nk'umwana ari ku ishuri kugira ngo ace aronka uburyo ubwo kugira ngo atangure kuzariyunguruza n'umuduga mm. biragoye kabisa biragoye nk'ababyeyi barayikwiye kuraba bakagira icyo bongera n'uburebure biba nko mu mezi abiri mbura abantu bakaba biyoroganije kugira ngo ngo twirinde gusubira mu ngwano undi munywanyi yamaze gushika ku murongo aro aha kumbure yamaze gushika ku murongo mwiriwe mwiriwe ndagwaye ni sawa yego ninda twakuye mana jamali mu kigamaro yindi inde jamali kirungu jamali twakuri he hari akandi gakuru mu yagiye kutubwira mu makuru tuza turabashikiriza muri ino minsi aka karirimbo niko kanyibukije ngo ntidusubire mu ntambara murazi ko hariya mu gihugu cya ikirere hamaze iminsi ariko haragirwa ibitero biriko birakorwa n'igihugu cy'uburusiya rero ibisasu bitandukanye bibandanya birungikwa hariya mu gisagara mu bisagara bitandukanye byo mu gihugu cya ikirere birungikwa n'igihugu cy'uburusiya intambara uno munsi yakwije iminsi umunani itanguye aho abantu batari bake bamaze kwitaba imana n'abarenga eh, umuriyoni bamaze guhunga nabyo nyine murafise icyo mushobora kubishika koko kubivuga ko nako kuko n'amakuru twagiye turacisha ngaho kuri radiyo isanganiro aha aro mwiriwe eh, washitse kabisa ntiwihenze n'aha nyene ah. mm, ninde twakuye risi hariya n'ibyo nduwaye aranyereka hariya mu buhinga bw'ibyuma tuza turavugana ngo bihugu bya rutura mu by'ubutunzi indwi bigiye gufatira ibihano igihugu cy'uburusiya kiriko kiragira intambara mu gihugu cya ikirere undi munywanyi aro mwiriwe mm, nida twakuye ni inde mayoya eh, Eh. Mm. nabyo tubihangane urumva kajya akantu urumba babahaye babamwo mm. akara n'iyo miryango urumva barabe abo bana ujya muhinga numvise yavuze ntibize bibagira ingaruka mbi bivanye n'ibyo urumva bakora babona mm-hmm. ariko wumvishije yuko ngo ababyeyi bagira ikibazo cyo kurangura amabanga y'abubatse bari kumwe n'abana babo usanga baryama hamwe mu ihema rimwe eh, yaramaze imisi ari mu makungu ari no mu bakiriwe n'umukuru w'igihugu mu rugendo yahoramo hariya mu gihugu c'ububirigi numvise avuga nyine gukebura leta ko atari bibi urumva ko bagize ibati rumva akaba yarashinze ishyirahamwe rumva leta rumva abivuze avuze boza barabikorera ko nyine bakahinyanyura numva yo ari umutekano ntangere mm, kandi urumva ko abageze n'abamotari nabo bajaje n'abatagize ivero eh, ama ijyanye nayo numvise ibyo muri oberi ibintu by'amakori nyine bamwe baca bahisha ntibavuge ukuntu binjije amahera mm. urava kikwita kasi kumva vyamakoro urabona tarakora ibintu bitandukanye muvyibitaro muvyamabarabara nibo mhm. barabakashira kumugaragaro nyene bakayatanga bakayavako rumana twebwe nk'abantu bamwe bamwe dupanze tuba twaratanze boraba bakagira iforokari yego buraba virema buraba amabajya nabo baduze umusozi bagiye gusenga none wumva yezu ngo azoza ryari kagero ko numva umengaza ku munsi ku munsi mm. bamwiteguriye iyo umuntu agiye iyo yitavye imana ko umenga yezu bamuhamagaye ko bamwiteguriye ariko muri matayo nimba usoma bibiliya biranditse ngo azoza nk'igisuma hama tumenye ati twocangira kuri iki mu ntererano y'ijwi Mm, ivyo bapfa urabona biriya bihugu bifise ibintu vy'ubutunzi usanga bafise ivyo bapfa vyinshi kuko urabona nk'igihugu ca Ukraine ni igihugu mm. nyamukuru kigizwe n'abantu bahoze baba mu gihugu c'Uburusiya mm. rero eh, igihugu c'Uburusiya kishaka kwigarurira igihugu ca Ukraine bakigira icabo ntikibandanye citwa Uburusiya kuko eh, ni igihugu kigizwe muri rusange n'abantu bava mu gihugu c'Uburusiya kumbe rero niko bashaka eh nico bashaka kandi urumva ko Uburusiya bamaze bise umuperezida wacu reba bafise umuperezida wabo mugabo urabona ko igihugu cy'u Burusiya ari igihugu gikomeye mu bijanye n'intambara bafise n'ibigwanisho bikomakomeye mm. eh niyo niyo politike ya e, Vladimir Putin asanzwe ngo kijya gihugu kugira ngo yifatire kijya gihugu kandi urabona ko gushika ubu bisagara bitandukanye e, bisagara bishika kuri bitatu arivyo bimaze gufatwa n'igihugu cy'u Burusiya muri kuva intambara itanguye imisi umunani ubwo rero igihe cyo nobona ibyo nibarabe ari nka amerika nimba yo kwinjiramo mm. n'ibihugu kureka amerika leta yunze ubumwe mm. amabajemo rero barabe icyo bawukora kugira ngo babanze babungurukanye abo bantu mm, ariko nimba bariko baratera igihugu ku kindi butoi ya ari ku matafari butoi Toma na yatwakuye ari nyabitsinda nizigimana Abeli ya yatwakuye ari mu hamwena hafzalima na Havyarimana yatwakuye ari muri gisuru bigirimana Joseph yatwakuye ari nyabikere Jonathan yatwakuye ari bubanza ya Nkeshimana yatwakuye ari bujumbura mango pascal yatwakuye ari muri zone ya buterere bihome yatwakuye ari ari mutu eh, muhuta nino ngare duce turangiriza ano makuru nako kino kiganiro cha icushikirije cuno munsi mwakoze mwese mwari mugiteza abiri yakoze na engineer Albendo wayo ari mu winga ndabifurize ugira weekend nziza nijoro ryiza mukanyi sase na makuru mu rurimi rw'ikirundi Giricho shikirije Giricho shikirije ivyo navyo ego gira ushikirije ku makuru yaciye kuri radiyo isanganiro mu kiganiro gira ushikirije radiyo isanganiro iha wese akurikira amakuru yashikirijwe Burindwi ndwi kugira atange icyiyumviro ciwe ku makuru amwamwe yamushitse